kwani mtu akisema kwamba mimi mtu mfano akisema kwamba mimi ni hizibu tahriri nataka tusomeshe dola manake afanye madhambi eh na Mungu sema ah mimi torikao kadiria hakosei eh hakosei kosa la kwanza si ile kadiria ndio kosa lenyewe kujinasibisha na ile kuni ndio tayari na makosa mengine hapo pia na makosa mengine pia yapo kwamba ukizama baharini ukimwita Sheikh Abdul Qadir Jailani mara 40 anakuja kukuokoa kama muridi wake lakini kama sio muridi wake lakini muislamu nafuata mtume haji ndio sawa sawa hivyo si sawa na stori nyingine ambayo si za kweli kwamba mtu anafika daraja anakuwa khasatul khasa baadhi ya mashehe wanafunguliwa leo mahfudhi wakachungulia baadhi ya masiku wakajua siku za kufa si kweli si kweli ni makosa kwa tunapozungumza sisi hatumzungumzi kundi fulani tunazungumza hivi uislamu sahihi ni watu tuifahamu hii Qur'ani na hadithi za mtume kama walivyoelewa watu wa mwanzo ndio inavyotakiwa kwa hiyo kama utanilaumu katika yale ninayoyafanya nilaumu kwamba mbona hili limetoka nje ya mfumo tumeelewana na mtu wote tunamlaumu kwa kutoka nje ya mfumo ndio ilivyo yeyote yule atalaumiwa kutoka nje ya mfumo huu wa masahaba sio kwamba labda mimi nimekosea anifuate mimi katika mfumo huu mimi natakiwa nifanye hivyo na yeye atakiwa afanye na muislamu mwingine atakiwa afanye hivyo nani atakuja kukataa kwamba hata mtu akiwa na uislamu kinyume na Uislamu uliokuwa na maswahaba pia na yeye amepatia nani ndio kusema neno hili kwamba maswahaba walikuwa na Uislamu huu na sisi tunauchagua tukawa na Uislamu mwingine ambao kinyume na wao alafu sote tulikuwa tumepatia au sisi tumepatia maswahaba amekosea hata kesema hivyo nani si kweli ukiangalia Qur'ani na Sunna maneno yanayochuona yanavyoeleza na hilo sasa limepelekea watu wakiona maswahaba wanatukanwa hawawezi kusema kitu lakini mguse shekhe wake au tarika yake sema uone kazi lakini za kusema Abubakar Siddiqi akatokana Umar Aisha mzinifu na yeye kwenye hadhara hapo hapo amehudhuria hapo hapo na yule akimaliza wanakunywa chai pamoja watagawana maandazi watakula maharage pamoja lakini lau kama akimgusa shekhe wake aseme tu shekhe fulani ana kadha wa kadha wa kadha hata kama ya kweli utasikia namna balaa litavyokuwa na haya yako mengi tu kwani hao na Sheikh Al-Albani na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wantukana mara ngapi kwani walisoma Sheikh lakini lao wewe useme kitu fulani tu ta Sheikh fulani mle mwingine jambo la ovyo kabisa lakini ukilisema wewe itakuwa ni tabu sasa sisi hatuko huko kwamba tutataja watu na kadha sisi tunachozungumza kwamba dawa ambayo tunailingania ndio hii tunaizungumza kwa kifua kipana mahali popote kwamba sio tuhuma kwa mtu wala sio jeuri kwa mtu fulani wala aibu kumtolea mtu fulani hapana tunazungumza kwamba uislamu sahihi tukitaka kuelewa Qur'ani na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa usahihi basi tuwaangalieni watu wa mwanzo katika dini hii walielewa wali vipi hiyo ndio da'wa ambayo tuna tunailingania kadhalika kuna ayat zimekuja kuelezea fadhila za maswahaba na ahadith kwa hiyo inshallah leo nitasimama nitazitaja hizi ayat alafu tutasimamia hapo katika darasa kwa kuwa darasa nyingine inaendelea الآيات في فضلهم يقول حفظه الله تعالى الآيات في فضلهم aya zilizokuja kuelezea fadhila zao masahaba minha qawluhu ta'ala miongoni mwa hizo ni kauli yake Allah ta'ala katika surati at-tauba aya 88 aliposema lakini ar-rasulu walladhina amanu ma'a lakini mtume na wale walioamini pamoja naye jahadu bi amwalihim wa anfusihim walipigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao وأولئك لهم الخيرات Allah asema hivyo wa ulaika lahumul khairatu hao ndio watakaopata khairi nyingi wa ulaika humul muflihun na hao ndio wenye kufaulu wanazungumzwa nani eh mtume na waliokuwa pamoja na yeye ambao ni nani masahaba wana khairi nyingi na wamefaulu kwa sababu gani walipigana jihadi walitoa mali walitoa nini na nafsi zao pia kwa hiyo fadhila hizo zao kadhalika katika aya ya 100 ya surati at-tauba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasabiquna al-awwalun na wale waliotangulia wa mwanzo minal muhajirin wal ansar amewataja wale waliotangulia wa mwanzo akawataja ambao ni muhajirina na ansar kama tutaifanya min ya bayania ambao ni muhajirina na ansari amewataja au waliotangulia mwanzo uwajue ni muhajirina na ansari muhajirina walitoka maka na wengine kutoka sehemu nyingine wamehamia Madina ansari ni wale watu wa Madina ambao waliwapokea wale wageni wakakaa nao haya ndo makundi yanayotajwa hapa watu waliotangulia wa mwanzo katika uislamu huu ambao ni muhajirina na ansar sikiliza habari zao walladhina tabauhum kundi la tatu muhajirina wale na ansar walladhina na wale ambao ittabauhum biihsanin waliowafuatia hao kwa wema wamefuatia wamekuja baadaye na wakawaiga wao ndio hiyo tunaambiana kwamba tufuate mwenendo wa masahaba ili tuingie kwenye kundi hili la tatu sababu wao tayari muhajirin na ansar na wale watakaowafuatia hao kwa wema yani alimamu Saadi rahimahullah katika tafsiri yake akasema bi biitiqadatihim itiqadi zile zao walizokuwa nazo ndio kuwafuata kwa wema vile walivyokuwa wao katika mwenendo wao kwa hiyo makundi yamekuwa mangapi matatu na ansar na watakaowafuatia hao kwa wema radiyallahu anhum Allah ameridhika nao amewaridhia muhajirina amewaridhia ansar na atamridhia kila muislamu atakayefuata uislamu kama muhajirina na ansar amna kundi ya la mtu kama uislamu wa muhajirina na ansar emu utafute uislamu huo wa a'adda lahum jannatin na amewaandalia wao Allah pepo bustani ya pepo tajiri tahtaha al-anhar ambazo pepo ambazo tajiri inapita tahta chini yake al-anhar mito mito inapita chini ya pepo watu wengine wanasema awafasiri hivyo wanaona itakuwaje haitakuwaje mambo ya peponi ma mala ainun ra'at wala udhunun sami'at Hawezi kukisia kusema hapa sio chini. Utafadhili vipi? Inapita wapi? Eh? Kwanza kinachopita nini? Pepo au mito? Mito ndo tajiri habari yake ni al-anharu. Mtu akisoma Qur'ani sisimame hapo jannatin tajiri hapana. Sio jannati ndo ambazo tajiri. Jannatin hii sifa yake. Sababu nakira imekuja nini? Khabar imekuja jumla kama hiyo fiilia tajiri inaisifia hii pepo pepo ambayo au pepo ambazo tajiri tahta anharu inapita chini yake mito chini ya hizo pepo mito itapitaje chini na mito inapita pembeni mambo ya peponi usizungumze habari ya bustani fulani uliyoona huko London si wapi tuzungumze peponi ndio kuna kuzungumza kuko hivyo watapata muhajirina ansari na atapata pepo hizo kila muislamu atakuwa na uislamu kama muhajirina na kama uislamu wa ansari khalidina fiha abada hali ya kuishi humo milele watabaki humo milele dhalika alfawzul azim huko ndiyo kufuzu kukubwa kama unatafuta kufuzu muhajirina wamefuzu ansari wamefuzu na muislamu yoyote atakayefuata uislamu wao na yeye pia ataingia kwenye alfawzul adhim kadhalika aya ya 28 ya surati al-kahf Allah anasema wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum isubirishe nafsi yako na isubirishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba Mola wao mlezi wale wanaomwomba Mola wao mlezi bilghadati asubuhi walashii na jioni wanaochuona wanasema hawa ni masahaba ndio wanakusudiwa hapa wanaomwomba Mola wao asubuhi na jioni yuriduna wajihahu hali ya kuwa wanataka wajihi wake Allah hawaruzuku kuingia peponi na uone wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'du aynaka anhum wala macho yako wala ta'du aynaka wala macho yako yasiwaruke kuwaacha hao ukatizama watu wengine waangalie hawa masahaba wala ta'du aynaka anhum turidu zinata hayati dunya ukawa unataka pambo la maisha eh, ya kidunia shekhe ametaja nasi mpaka hapo wa qawlu na kauli yake Allah ta'ala katika surati katika surati al-fath laqad radiyallahu 'anil mu'minina aya hii niliyoisoma nimekumbuka jana kuna shekhe mmoja amesema kwamba hao wanaokusudiwa hapo hao ni muridi kwa sababu wewe kama hukuwa muridi uislamu wako hauko sahihi akaitaja wasbir nafsa ni kweli muridi akimuridi wa nani wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa sawa muridi wa nani hao wa mtume kwa hiyo mtu wote atakuwa muridi kama hawa atakuwa na nani ndio hiyo njia ya salaf tunayosema sisi ndio muridi wenyewe haya laqad radiyallahu anil mu'minin kwa hakika Allah ameridhika na waumini idh yubayi'unaka tahta ash-shajara pale walipokupa wewe bai'a mkono utiifu tabaia wakampa mkono utiifu tahta shajara chini ya mti huko Hudaybiyah masahaba wakampa mkono mtume sallallahu alaihi wasallama wakala naye miadi hapo katika sehemu ya Hudaybiyah chini ya mti ilikuwa angalia Allah anavyosema fa'alima ma fi qulubihim aliyejua Allah yaliyo katika nyoyo zao masahaba kwa hiyo kama ni wa kweli kama ni wa Allah amejua kwamba wale ni watu wa kweli fa anzala sakinata alaihim Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha as-sakina alaihim utulivu sakina juu yao wale masahaba sakina ni akawapa utulivu sababu amewajua ni watu wa kweli kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam katika dini Allah subhanahu wa ta'ala faanzala as-sakinata alayhim akateremsha as-sakina juu yao wa athabahum fathan qariban na akawapa wao ushindi wa karibu ambao ni wapo wanafasiri kwamba ushindi wa karibu ilikuwa nini sulhu ya Hudaybiyah kwa sababu ni ushindi ule yale yaliyoandikwa pale ndio yaliyoleta ushindi ule wa mbeleni sio fathu makka ile sulhu Hudaybiyah ni ushindi ule wa karibu kwa sababu yale yaliyoandikwa pale ni ushindi ambao waliupata masahaba waliupata masahaba baadaye na wengine wasema fathu makka fatan qariba kwa zungumza kwamba sulhu ya Hudaybiyah ndo ushindi kadhalika fadhila za masahaba zimeelezwa katika surati an-nisa aya 115 waman yushaqiqir rasul na mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda baada ya kumbainikia yeye uongofu ashabainikiwa na kumdhihirikia yeye uongofu alafu akampinga mtume sallallahu alayhi wasallama wayattabi ghaira sabili mu'minin angalia atfu iliyokuja kuileta hii jumla lau ingekuwa si Qur'ani ikaondoka ikawa waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla imeletwa jumla nyingine ya kuhusu maswahaba wayattabi ghaira sabili almu'minin kuonyesha kwamba kumuelewa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiko kuangalia njia ya hawa na akafuata isiyokuwa njia ya waumini na waumini wakati huo ikiteremka aya hii waliokuwepo ni masahaba mtu yoyote atakayempinga mtume na akafuata baada ya kumbainikia uongofu na akafuata isiyokuwa njia ya waumini ni kama vile umesema na akafuata isiyokuwa njia ya masahaba pia tukumepatia kwa aya hii hapa ilipo nuwallihi ma tawalla tutamuelekeza alikoelekea wa nuslihi jahannam na tutamuingiza katika jahannam mtu huyo wasaat masira wasaat masira kwa maelezo mafupi ni kusema na hiyo jahannam ndio marejeo mabaya kabisa yani wasaat masiran hiya jahannam na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam ndio mahali mabaya kabisa kwa kurejea hizi ni baadhi ya aya zimekuja kueleza nani masahaba angalia hivi walivyoelezwa kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo sisi tunailingania kuifuata njia hii ya masahaba wema watu wengine mengi mtaweza kusema kwamba sasa njia hiyo mnafuata lakini hata nyinyi pia mna magomvi magombana tumeelewana mna mizozo eh ndio Sasa kama njia hiyo wote mko katika kitu kimoja, mbona mnazozana? Eh, hiyo mizozo inaweza isiletwe na hiyo njia, ikiletwa na vitu vingine. Hiyo mizozo hiyo isiletwe na hii njia, ikaletwa na vitu vingine. Tumeelewana? Kwani wewe unaweza kuwa wewe Muislamu na wewe Muislamu mkapigana, mwapigania nini? ndio yote Waislamu kuna jambo lingine sio hili dini kuna kitu kingine kimewafanya mfanye nini mpigane na wala aliwatoi katika uislamu sasa mweza mkazozana ikawa huyu ndugu yako huyu yeye yupo katika mwenendo huo huo na yupo katika mwenendo huo kuna kitu kingine ambacho mjini ndo mnafanya nini amuzozania hili katika hii njia hapana si hili hasa mwingine sasa ah, mimi nilivyoona kwamba kila mtu bwana na kundi lake nikaona nikae hivi hivi ilo kundi lingine la kukaa hivi hivi maana wakikuunga mkono watu itakuwa kuna kundi lingine halikubali chochote liko hivyo hivyo ilo kundi pia unachotakiwa utafute usawa na haki katika dini yako hilo ni wajibu kwa muislamu ni wajibu kwa muislamu jifunze ujue dini yako ujue namna ya kumwabudu Mola wako hilo ni jambo la wajibu kuna ilmu ya wajibu kwa kila mtu Alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala asema kuna ilmu ya nini wajibu kila mtu kiwango hicho awe nacho mtu kujua ibada zake kwa kifupi yale yanayokuzunguka katika maisha yako wewe umeoa leo mtu anatoa talaka inafikihi pia hiyo ndoa yako kuna fikihi pia unauza fikihi ya biashara unanunua mnakopeshana mna magovi mangapi ya kukopeshana mpaka watu mliozaliwa pamoja baba mmoja mmoja mmeteta kukopeshana ile hamna misingi mlioweka ushirika watu mmefanya ushirika tu cha wewe mwenzangu bado tumekuwa pamoja mmeshagombana hamsemi tena na ushirika wenu si wa dini sasa masala hata mepesi tu kwamba leo pesa hii ya Tanzania tu na shilingi 10000 naomba change kwa huyu bwana anipe 1500 mbili ifanane kwenye thamani na, na kwa muda hapo kwa hapo pia mtu siwezekana hajui hilo ukampa 1500 1500 nyingine pitia baadaye ni sawa hivi sasa ukisema utakaa hivi hivi au wewe ushangamia utakaa hivyo vipi soma ujue yale ambayo wewe unayafanya katika shughuli zako ujue unawezekana mna miamala mtu unafanya ya riba lakini hujui kwenye dini namna ilivyoelezwa unaona sawa tu wengine mpaka familia wanachanga pesa kwenye familia wanakopeshana ukiwa na shughuli ukirudisha ongeza elfu kumi kwa nini hizi kwenye familia hiyo lakini ukiwaangalia wote watu hataki dini yao lakini watu wajanja wajanja huyu amekabia huyu afanya hivi mmoja na tai yake mmoja ndio hayo mambo watakiwa msome dini za kiwango cha lazima lakini dini ikizungumzwa mtoto akaenda kusoma dini tu maneno yanaanza atakuja kuwafaa kwenye mikopo yenu ya familia pia kama hamtaki awe imamu msikitini kuna umaskini basi hiyo mikopo mnakopeshana kwenye familia aje kutatua magovi mtakufa nyinyi mtarithisha baba zenu watakufa mtaacha watoto takakuolewa tukitikia ugomvi mume wa kumooa nani mnamwita ndugu yenu awe kadhi kadhi wa familia tu msomesheni huyo mpate huyo basi angalau mtamlipa wenyewe maana akija huko atakuwa maskini lakini mumlipe nyinyi tu familia yenu mkubaliane hivi mtamuolea mta kila kitu lakini iwe ile familia yenu unakufanya biashara muulize kaka yako kuna biashara fulani ah, hiyo usiingie mkataba huo usiingie kwa sababu una moja mbili tatu haufai lakini sivyo tukiamua twende tu kwamba mimi nimeamua niwe hivi hivi. Kwa hiyo utaki kujifunza mambo yote unaofanya, kazi unazofanya nyumbani kwako, ikhtilafati, magomvi yanatokea baina ya familia, talaka tunazoacha, mambo kadha wa kadha, yote hayo hamtaki kujua. malaki kwamba wewe utaki Uislamu, hutaki na ndio maana katika vitenguzi vya Uislamu katika mambo kumi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kitenguzi cha kumi kile akaweka ni mtu kuwa hataki dini la yataalamu hajifunzi wala hataki chochote amekaa tu kule kuwa mtu amezaliwa pwani yaona kama akiona bahari vile ndio ameona msaafu imemtosha hiyo yeye tafuta kanzu ya kusolea idi na kofia yake ya kushona kwa mkono basi hajifunzi chochote katika dini wallahi kuna watu wajinga kuliko unaofikiria si tutoka vikao vya familia muda mwingine mazungumza mambo ya mirathi majibu ambayo mtu anajibu kutokana kwa ndio babu anayetia Fatiha msikitini utashangaa mtu jawabu analotoa lakini majibu atakayojibu wamwambia tu mtu harusi hii kwa nini tuweke ulevi na hii mambo sisi watu wa dini sasa ah tangu zamani ukitaka kutuita waislamu tatuita ukitaka usikizi hii ndio utaratibu wetu tangu zamani hajibu hajibu kabisa kwa hiyo njia salama iliyobaki peke yake wala kufuata njia hii ya salafi haiambii mtu asifanye biashara wala asiuze wala asinunue wala asimiliki gari wala asiwe na duka wala wala hizo mambo hayo wala mtu afai kuwa injinia wala mtu afai kuwa dereva maana yake si hiyo sio maana yake hiyo lakini huyu dereva akiswali aswali kama nani alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam huyu injinia huyu ambaye anaweza kutazama udongo akiukamata sasa hapa pata kujenga ghorofa tatu tu msizidishe zaidi ya hapo basi kwenye udhu pia ajue udhu wa nani wa mtume sallallahu alaihi wasallam isije ikawa kama yale maneno aliyosema al-Hasan al-Basri kwenye ile aya surati ar-Rum ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun zungumza makufar wanafahamu dhahiri ya maisha ya kidunia ulimwengu namna ulivyo majengo na kitu kadha mambo ya kidunia lakini kuhusu akhera wameghafilika hawajui chochote akawa anasema al-Hasan Basri katika tafsiri ya Ibn Kathir ya imam Ibn Kathir rahimahullah kwamba mtu anaweza kufikia kwamba yuqallibu eh, ad-dinar wad-dirham bidhufrihi anaweza kuigeuza dinari kwa kucha yake akaipia akajua uzito wake kwamba hii ni kiasi kadhaa lakini ma yusidu an yusalli lakini hajui kuswali akisujudu mikono amesujudu mpaka huko mbele amesujudu engineer <laughs> sasa sisi kwa nini kwa sababu baada ya kufa baada ya kufa atakusaidia nini kwamba yule ilikuwa si mchezo kwa geography alafu baadaye eh? Eh? akitawadha sasa kwa juu akitia mkono mkono wa kulia eh Allah nipe mkono kitabu changu mkono wa kulia haimo yachana nayo hiyo kwa hiyo kupatia uislamu huu hauzuii shughuli zetu nyingine kufanya bali ndio mwongozo wa namna ya kufanya nini shughuli zetu za kilimwengu tutajua mambo yetu kwa sababu Allah ametuumba sisi wallahu khalaqakum wama ta'malun na matendo tunayofanya Allah ameyaumba kwa hiyo kuijua uislamu sahihi ndio kujua namna ya dunia namna ya kuendesha kuuza kwetu kununua safari zetu ukisafiri kuna swala ya safari unaswali vipi hamujui kuna watu mpaka leo wakisafiri wanaswali wakifika swala zote tano au nne hawapo ndio sahihi hivyo lau kama akifa safarini mtu ameswala dhuhuri alasiri magharibi anaenda kuswali wakati saa 4 usiku akifika hawapo hao na watu wanaishi umumu sasa je haihitaji kujua hayo yote yatafahamika mtu akiandama nini njia ya as-salaf as-salih kwa sababu inalazimisha mtu kusoma mtu kujifunza jifunze Qur'ani jifunze hadithi jifunze fiqhi jifunze tauhidi atuzungumzii kila mtu atakuwa kadhi au mufti au khatibu wa Ijumaa au imamu isipokuwa uwe na kiwango cha lazima haipendezi mtu kuishi kwenye miji kama hii hujui kusoma Qur'ani kwa kutazama tu haipendezi yani wewe jione katika watu ambao una matatizo ni wewe unaoishi Zanzibar usije kusoma Qur'an kuanzia leo jijue hivyo kwamba ni miongoni watu wenye matatizo kabisa na kama inawezekana ukurudi nyumbani kawaambie mke na familia ambie katika watu na matatizo ni mimi waambie hivyo alafu anza mabadiliko wallahi nakuelezeni hivi anza mabadiliko mkeo mtoto wako hujui kuswali sawa sawa jione una matatizo kwa nini je ungeenda kuishi huko mwisho wa dunia ungekuaje kwa hiyo tuweni namna hiyo nimezidisha kidogo kama dakika saba lakini saa mbili na nusu ilikuwa wakati wa kusimamisha darasa zetu hizi kwa hiyo inshallah sehemu iliyobaki ya vitabu tutakuja kuendelea katika darasa yetu ya kesho biidhnillah taala tarajia tutamaliza kwa sababu tutasoma tutasoma wakati wa asri wakati wa asri kidogo una walifuka hii dharura tisoma wakati wa asr na inshallah biidhnillah tutakamilisha wakati wa maghribi tutasoma hii masala ya ya siyam taendelea na ikiwa imeisha nafikiri darasa kesho taambiwa ah. ya kesho kutwa siku ya Jumatatu risala ambayo tuta tutaisoma wakati wa maghribi tutasoma siyam wakati wa asr itakuwa imerudi asr kwa sababu na wasaa na hii refu kidogo lakini kuna risala nyingine kama itakuwa zimefikiwa hivyo hivyo kupita kama arrakaiz ile mambo ya ilmu na kadhalika al-adabu al-ashara inshallah atakuja ku kusoma katika wakati huo والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا